neniu ain papelio, trevor stil. Mi tre giuis mian tra urban promenadon. Mia gvidantino bone clarigas, ec se si estis iom pli formala, ol laumi convenis. Se mi gvidus heime, mine povus ne scherzi foie. Nu temas pri diversai temperamentoi, mi supposas ni comensis ce la ruinoi de la pregeio de Sancta Johano, ciun one ec construis en la decdua iarcento. Poste ne zigzagis de loco al loco, cae shilerte texis por mi historian tapeton. La vetero estis malvarmeta, sed seca, cae nine restis starantai dum longa tempo, do estis corpe agrable ciui cefai architecturae stiloi almi conatai, de gotica gis Bauhaus videblis. Surprisis min, ciam fine si diris, che neniu el la domoi, ec ne la ruinoi, estas autentai. La centro estis prescau tute detruita de bomboi de la alianzuloi en 1944, cae mil naucent quardec quin. Quancam ne estis milit gravai instalajoi citie. Post milite la magistrato decidis restauri cion, gis la lasta misforma camentubo, cae stumbliga pavim stono. La urbo ec elspesis multon por doni alla la stonoi convenan agion. Ciu vi ne credas min? Si diris. Venu, mi pruvos. Shi ek captis mian manon, kai tiris min en la direkton de malgranda castel simila domo. Mi ne liberigis shian manon. si permesis tion, sed shaine nesciis, kion nun fari. Kiam mi ek grimpis sur spiralan stuparon, mi devis lasi shin iri antau mi, cae mia provo recapti la manon sur la dua etagio ne successis. Circaue si certe pruvis sian asserton. Tie sur la muro pendis tri grandegai fotoi de la urbocentro, ciui faritai de la samavit puncto. La fotoi el 1938 cae 1965 estis prescau identai dum tiu farita en 1945 montras tiu in vracoin emergi el mano da ruinoi. Necredeble, mi diris, la generatio de viei gepatroi raitas fieri prisiei atingoi. Eri convertis lunan peisagion en la plei rician landon de la tero. Eble tio estas historia unicajo. Shia visagio igis refoie intelectulina, cae severa. Signoro Brian, estis multe pli facile reconstrui domoin el la la ruinoi, ol lerni la lezionoin, quiuin la tria regno devus instrui al ni. Facte, ile laboris tiel bone, corpe pro che ili ne volis pensi. Ili alaboro estis falsa terapio. Cie si povis esti tiel dogmema? Homoi de via, cae mia generatio, povas facile opinii tiel. Vi giuas la fructoin de ilia pena laboro. Ciu tiel vi dancas viain gepatroin? Bon chance, miai gepatroi estas esceptoi. Pacio oponis la nazioin ec de la comenzo. Li estis en Dachau, ce la milit fino cae bon chances preter vivi, cae estas nun invalido. Ne, mi ne culpigas mia inge patro in protio, che Germanio ancora u havas prescauciu in mancoin de aliai instruigitai socioi. Mona vidon, consumismon, nazian egoismon, mancon de comuna sento. Opiniu, kiel vi volas, fraulino Sander, sed tion mi nomas vera atingo, cae mi fingro montris ala la foto el 1945. Compreneble, vi raitas opinii ciel vi volas, sed mine estas certa, che si cedas tion. Ciu iam vi pripensis, che ni faris nin sclavoi de la propria technologio, che la tiel nomatai prosperai landoi degenerigas nian planedon alla la nehumana megamaschino pli rapide ol la malriciai landoi. Eble vi pravas, nun bon volu permessi al mi aceti por vi cafon cae torton lau antiqua germana tradizio. Sia visagio re inigis. Hm, la vetero convenas. Yes, dankon, signor O'Brien, mi acceptas.